для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Thank you. сюды, тужліва прамовіў лёднік і павярнуўся ў той кут кабінета, дзе стаяла на палову разабраная скрыня. А ў скрыні сядзела васковая пандора. Ніхто з хатніх не мог уцяміць, хто і навошта яе доктару вярнуў. Верны слуга Хвелька толькі хрысціўся з палоха над іпатерым армытаў, калі апынаўся побач з шатанскім аўтаматам – Лёднік падышоў да лялькі, задумліва дакрануўся да яе бела-ружовага твару, акрэсліў пальцам абрыс брыві, правёў па шчаце, як бы лашчачы. Яна і ў жыцці такая ж прыгожая, ціха папыталася Саламея. Доктар уздрыгнуў ад такой праніклівасці жонкі і прамарудзіўшы стрыман адказаў, не азіраючыся: "Яшчэ прыгажэй" Воск не перадае характар. Уладнасць, жорсткасць, наіўнасць, вар'яцкае спалучэнне. Саламея сціснула рукі, але наважылася на пытанне: « Яна закахалася ў цябе, Бутрым адвярнуўся ад лялькі, якая пазірала ненатуральна вялікімі шэрымі вачыма на партрэт Галена, быццам прыкідвала, ці не варта і гэтага славутага доктара далучыць да сваёй світы. Яна пагулялася мною. Такі быў капрыз асобы каралеўскай крыві. Можа быць, апошні капрыз у яе жыцці яна загінула пані лёднік сутаргава ўздыхнула абняла мужа за плечы прыхінулася да яго вінавата прыгорбленай спіны дарагі не пераймайся прыхамаці радавітых асобаў нам добра знаёмыя была ў палоне ў князя Гераніма Радзівіла. Кожны з нас можа патрапіць у такія варункі, калі ўсе нашыя цноты нас не ўберагуць. Пры гэтых словах голас Саламеі змяніўся. Пранцішу падалося, што пані зараз заплача, але яна перасілила сябе і загаварыла больш весела. Добра, што гэтай высакароднай даме не зажадалася нанесці табе шкоду. Ведаеш, з тваім характарам падобнае жаданне ўзнікае шмат у каго з тваіх знаёмцаў. Лёднік павярнуўся, схапіў жонку абдоймы, схаваў твар у яе чорных бліскучых, як шоу к валасах. Я не варты цябе. Я не варты цябе, ты маеш рацыю забыцца на ўсё, як на страшны сон. Толькі б яшчэ даведацца, ці стрымаў слова пана Галінскі, ці мой хлопчык не пакутуе, ці не сапсаваны ягоны лёс. Ягоная мость пана Галінскі, сапраўдны шляхціц, ён трымае слова, запэўніла Саламея. Вось пабачыш, у хуткім часе аб'явіцца. паціху канала у калюжынах і лагчавінах. Апошнія лапікі бруднага, як пабітага воспа і снегу, ператвараліся ў веснавыя ручаіны, якія буркаталі, як сярдзітыя прафесары, і смяяліся, як пракудлівыя студыёзусы. Потым цёмнае цела ліцвінскай зямлі – прыбралася ў зялёныя рызманы травы, і буслы па-гаспадарску аглядалі новыя гнёзды, не ведаючы, якое з іх ацалее. А потым Пранціш Вырвіч вярнуўся дадому не сам. Па праўдзе, прынеслі яго як мех груцы ягоны аднакурснікі на чале з чарнявым мацаком-гарадзенцам недалужным – Аднакурснікамі яны былі ўжо былымі, бо паны студыёзусы ператварыліся ў дыпламаваных дактароў вольных навук. З якой нагоды і быў чынены баль, пасля якога прыбавіцца працы шкельнікам, якіх жыхары слаўнага места вільня – будуць запрашаць устаўляць новыя шыбы ліхтаршчыкам, якія будуць замяняць разбітыя ліхтары, карчмарам, якім давядзецца закупляць новы посуд. Музыка Калі я атрымаў дыплом у празе, мы з сябрукамі загарнулі ноччу усе статуі на Карлавым мосце ў белыя прасціны, а раніцу я сустрэў на верхняй пляцоўцы званіцы, меланхалічна сказаў лёдніку з трывожанай жонцы. Прычым, як я патрапіў на тую званіцу, забіцця не ўспомню і пайшоў варыць свайму вучню свежае зелле ад наступстваў начнога балявання. На раніцу пранціж сапраўды мала што мог успомніць, але дыплом вось ён з пячаткай, і шапачка доктарская, і мантыя. Цяпер можна заняцца і вайсковай кар'ерай. Хай прафесар выбачае, але медыцына пранціша не вабіла. Пасля візіту да палкоўніка коннага рэгімента вялікай булавы пана Мыцэльскага, сябра памерлага вялікага гетмана радзівіла рыбанькі, што адбылося дзякуючы пратэкцыі доктара Лёдніка, Франціш яшчэ больш павесялеў. Яго чакала цікавае прызначэнне ў ковінскі павет і для пачатку чын падхаружага з гадавым акладам ажно ў 150 польскіх злотых – Не агледзецца, стане бравы рыцар вырвіч харужым, а потым капітанам, а потым... Эх, сто разоў пашкадуе паненка багінская, што прамінула такога малойцу. Пранціш, ганарыста заламаўшы новенькую шапку, зайшоў у дом зялёнымі аканіцамі ля вострай брамы. Хвелька, який не падумаў схуднець за час расстання з доктарам, пакланіўся маладому пану Вырвічу асабліва ўрачыста, зразумеў, што цяпер пан не студэнт, а сапраўдны рыцар. Напрыканцы тыдня будзе гатовы драгунскі мундзір, італьянскі конь колеру спелага каштану чакае ў стайні, іншы рыштунак набудзецца. Вырвічу нават аванс выдалі з увагі на прыязныя адносіны да лёдніка етмана нябожчы, які да смерці сваёй быў шэфам рэгімента. А вось доктара, перад якім асабліва хацелася пахваліцца, дома не было. Пані Саламея дарэмна намагалася схаваць трывогу. прыходзіў пана галінскі рассказывала яна вясёлы такі прыбраны пагаварылі з бутрымам і паехалі куды разгубіўся пранціж пані саламея паціснула плячыма бутрым сказаў у госці да пана галінскага нібыта даўно слова даваў да яго з'ездзіць вось і настаў час жартаваў смехаўся ў мяне нешта на сэрцы неспакойна а Разумею, што дарэмна турбуюся. Паехаў да сябра. Э, сына свайго, напэўна, пабачыць, пацешыцца. Ну, хіба што перап'юцца з панам Ервасіем. Але голас пані дрыжэў, а пабачыўшы, як бялее твар пранціша, Саламея дык і зусім голас страціла. «Не можа быць!» Вырвіч давно і думаць кінуў пра страшную прысягу лёдніка, пра пагрозы пана Ервасія засцябаць таго да смерці за свайго брата і братаву жонку, у гібелі якіх вінаваціў доктара. Пасля перажытага разам – Пасля таго, як доктар столькі разоў таму ж пану Ервасію ратаваў жыццё, столькі разоў выяўляў свае ахвярнасці высакароднасць, а яе ж у сына гарбара было не пазычаць. Няўжо амерыканец вырашыў скарыстацца правам на жыццё было гараба. А лёднік, вось жа ў парты, да згубы ў парты мог і поехать на смерть. Прантиш кинулся в профессорский кабинет, без усяляких церемоний пораскидывал на столе паперы, повытягивал шуфляды. У верхней лежал запечатанный конверт, подписанный пани Соломеи Лёдники пану Прантишу Вырвичу. Новоспеченный доктор и подхоружий не вагался, разорванный конверт полетел на подлогу, а зместива аркуш, выслізнуў з пальцаў і адправіўся на падлогу за разарваным канвертам. Саламея подняла паперу, прабеглася вачыма па роўненькіх радках, непаслухмянымі вуснамі спытала вырвіча: «то гэта значыць? Вырвіч схапіўся за галаву. Ён жа даваў слова лёдніку не расказваць ягонай жонцы пра прысягу. Ведаеш, Дзе маёнтак Агалінскіх? Раптам уладна крыкнула кабета, схапіўшы пранціша за каўнер. Пакажаш дарогу, едзем. І зноў яны гналі коней, і зноў цаной было жыццё. Вецер, які яшчэ захоўваў веснавую пранізлівасць, нецярпліва падганяў спіны, з-пад капытоў коней расплюхвалася фантанамі брудная вада, якая яшчэ нядаўна была празрыстым, як дыяменты дажджом. Пранціш паглядаў, на ваяўнічы профіль жанчыны, якая прыгнулася да шыі каня, нібыта хацела прыспешыць тым ягоны бег, і прыходзіла ў галаву, што не хацеў бы ён апынуцца на месцы таго, хто пакрыўдзіць ейнага каханага. Ды пісталеты пані прыхапіла з сабой. А што такога? Жаночыя двубоі справа звычайная – Нават расійская імператрыца Кацярына яшчэ ў якасці жонкі спадчынніка трона кожны год па некалькі разоў бывала секундантка ў сваіх прыдворных дам. Ёсць кабеты ў Европе, якія мужчын на двубоі выклікаюць. Адна такая ў Францыі адразу з двума абілася на шпагах, аднаго прыкончыла ўколам у горла, другога ў сэрца. Нават кароль умяшаўся і загадаў баявітай паненцы больш двубояў не ўчыняць. Панна Багінская вунь, як спрытна ўправляецца з кінжальчыкам, хоць і шчуплая, і пані Саламея падобна не схібіць. Маёнтак агалінскіх быў не такі вялікі, як палацы багінскіх і радзівілаў. Але ўсё-ткі двухпавярховы мураваны дом з калонамі, каменныя гаспадарчыя пабудовы, прыгожы парк з мармуровымі альтанкамі. Яшчэ было заўважна, хоць гасцей прапусцілі без перашкод, што маёнтак падрыхтаваны да абароны, як сапраўдны замак, нават гарматы стаялі на валах. Дзе ягоная моць, пан Ервасія Галінскі, крыкнуў пранціш лёкаю ў белай свіцы, той спалохана пакланіўся: Ягоная моць, э, пан э, з гостем пайшлі на станю туды, вось э, за дрэвамі, Але пан Ервасій загадаў іх не турбаваць, і каб ніхто да стайняў не падыходзіў. Ні-ні-ні блізка, пабачыць, што хтось падглядае вушы адсячэ. Апошнія словы лёкай з адчаем крычаў жа ў спіну гасцям. Завярнуўшы за кут доўгай каменнай будыніны, у якой размяшчаліся стайні, пранціш пабачыў дзве постаці – І спыніў Саламею, зашаптаў, «Пачакай!» тут справа гонару. Калі ўмяшацца, можам зрабіць яшчэ горш. Няхай разбяруцца паміж сабою раз і назаўсёды. З'явіцца паспеем, калі дойдзе да незваротнага. Але ж не будзе пан Ервасій Бутрыма сапраўды забіваць. Саламея якая кусала вусны да крыві ад трывогі моўчкі кіўнула галавой. Абодва асцярожна падабраліся бліжэй, схаваўшыся за таўшчэзную ліпу. Франціш трымаў саламею за плечы, баяўся, што яна ўсё сапсуе, выбежыць, бо жанчыну ажно калаціла ад страху за любага. А той любы ніякага страху не выяўляў, змрочны, саркастычны, ну, як заўсёды. Пан Гірвасі таксама не усміхаўся, стаяў, сунуўшы рукі заліты слуцкі пояс, які падпярызваў сінюю чугу. Но, ну, што бы трым? Месца табе знаёмае. Наколькі я ведаю, праводзіў ты тут шмат часу без карысці праўда для тваёй спіны. Выбар месца даю вашай мосці холодна прамовіў лёднік. Я не пераборлівы. Пана Галінскі крыва пасміхнуўся. О, яшчэ б табе перабіраць. У стайню, на звычную табе лаўку, не пойдзем. Кладзіся, доктар, проста на зямлю і без усялякіх дыванкоў. Вырвіч рыпнуў зубамі. Біць, шляхціцца на голай зямлі – гэта ганьба. На дыване можна. Каго на дыване не сцябалі? Нават пана каханку бацька вялікі гетман ахаджваў – Але лёдніку шляхецкія тонкасці падобна былі абыякавыя. Зняў камзол, кашулю, няўважна кінуў, скамечыўшы ў бок, проста на вільготну ад нядаўных дажджоў траву, як бы не спадзяваўся больш апранаць. Лёх. вашай мосці зручна будзе мяне забіваць. Яшчэ я труты ў голас падпусціў. Папярэджваю, я жывучы, папрацаваць пану давядзецца цяжка. <laughs> Нічога, нічога, я дужы, насмешна прамовіў пан Галінскі. І спяшацца нам няма куды. І зняў са сцяны з аднаго са спецыяльна ўбітых крукоў над не бізун, а пугу з цяжкім плеценым хвастом. Ды што гэта? Амерыканец усур'ёз сабраўся доктар прыкончыць. Гэта ўжо не жарцікі. Пранціш ледзь утрымаў саламею, якая заціскала рот кулаком. Як жа доўга я марыў гэта зрабіць! Весела прарычаў пан Гервасій і з усяе моцы ўдару па спіне доктара. Гэта табе за пані Галену, а гэта за брата майго, а гэта за тое, што лезеш у ложкі шляхцянак без сораму. Вырвіч прыкідваў, колькі варта вычакаць. Доктар, вядома, жывучы, але ж скура ў яго не такая, як у цмока. Гірвасій, сцебануўшы, тры разы спыніўся. Выпрастаўся, выцер рукавом спацелы лоб, выдыхнуў з палёгкай. Ёсць у мяне для цябе адна навіна, доктар. Малодшы мой пляменнік, пан Александра Галінскі, трагічна загінуў. «Хто?» Доктор ускочыў, як не адчуваючы на сабе новай порцыі свежых шнараў. Пан Гервасі нават на крок адступіў, такое у доктора было аблічча. «Загінуў хлопчык!» — упарта паўтарыў амерыканец. «Карэта увалілася ў дрыгву, ну і...» «Нават целаў не знайшлі!» «Лёднік!» зажмурыў вочы, і пранцішу стала страшна ад думкі, што былы алхімікі чарадзей далей можа учыніць. слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Thank you.